Բարև սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսելու ենք երեխաների շրջանում տարածված մի երևույթից, երկլեզգությունից, որի շուրջ լոգոպեդները տարակարծիք են։ Որոշներն այն համարում են լավ հնարավորություն երեխային լեզու սովորեցնելու համար, իսկ որոշ լոգոպեդներ էլ, որ այն վտանգավոր է եւ կարող է հանգեցնել թեր լեզվակրության։ Ոստի եկեք լսենք երկլեզգության մասին լոգոպեդների կարծիքները եւ միասին եզրահանգումներ անենք։ Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանն այսպես է նկարագրում երկլեզվությունը։ Բիլիգվիզմը մեկից ավել լեզուներով շփման մեջ մտնելու ունակությունն է, սակայն բիլիգվիզմի խոսքի խանգարման առաջացման ռիսկի գործն է։ Անմիջապես երկու լեզվի յուրացման դեպքում մեկ դոմինանտ լեզվային համակարգը կարող է ազդել երկրորդի վրա, ինչի արդյունքում լեզուները խառնվում են իրար, որի արդյունքում էլ կարող են առաջանալ մի շարք խոսքային խնդիրներ։ Վաղ հասակում, երբ խոսքը ձևավորված չի լինում, ոչ մի լեզվով, ապա խաթարվում է խոսքային մտահոգության կառույցը, որը նաև կարող է հանգեցնել հոգեբանական ստրեսների, երեխաները դառնում են ավելի ինքնափոփ, դժվարություններ են առաջանում սոցիալական ադապտացիա։ Այսինքն, երբ որ երեխայի մոտ խոսքը զարգացած չի ու իր մոտ արդեն լինում է երկու խոսք է լսում երեխան տարբեր լեզուներով, արդեն լեզվային մտածողությունը այստեղ կառույցները խանգարվում են ու արդեն առաջանում են մի շարք խնդիրներ։ Այլ կարծիք ունի լոգոպեդ Մարիամ Պետրոսյանը, ով իր մասնագիտական էջում ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում է երևույթին։ Մարիամը գրում է. «Երկլեզվությունը վատ բան չէ, վտանգավոր բան չէ, եթե գիտենք ինչպես ճիշտ կիրառել»։ Նրա կարծիքով երկլեզու երեխաներն ավելի հեշտ են տանում փոփոխությունը, ավելի զարգացած է նրանց ուշադրությունը, տրամաբանությունը, հիշողության ծավալն ավելի ընդարձակ է եւ այլն։ Սխալ երկլեզվության մասին էլ խոսում է Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսյան վան վերականգնողական կենտրոնի լոգոպեդ Լիանա Գրիգորյանը։ Եթե երեխայի մոտ դեռ ձևավորված չէ լիովին մայրենի լեզուն, երկրորդ լեզվի արկայությունը կարող է բերել որոշակի խնդիրների, հատկապես շեշտադրման, հնչարտաբերման, քերականական սխալների կարող է բերել։ Նման պարագայում նաև կարող է բերել խոսքի հապաղման, այդ բոլորը կարող է բերել ընդհանուր խոսքի թերզարգացման։ Լիանա Գրիգորյանի գրեթե 17 տարվա աշխատանքային փորձը լոգոպեդիայի բնագավառում ցույց է տվել, որ սխալ ձևավորված երկլեզվությունը նաև մի շարք հոգեբանական խնդիրների առաջ կարող է կանգնեցնել երեխային, երբ օրինակ նրա մոտ որպես հետևանք առաջացել է թերլեզվակրություն, որի արդյունքում երեխան իր տարիքակիցների հետ չի կարողանում հաղորդակցվել։ Մարիամ Դոլուխանյանի գրեթե 4 տարեկան բալիկը նույնպես երկլեզվակիր է, սակայն դրա հետ կապված մայրն անհանգստություններ ունի, ուստի իր հարցն է ուղում մայրիկների անկյանը տղաս 3.5 տարեկան է։ Խոսելու ժամանակահատվածում եղել ենք Ղարաբաղում եւ սկսել է խոսել Ղարաբաղի բարբառով ռուսերեն մի բառ չէր խոսում։ Արդեն 1 տարի է, ինչ նորից Ռուսաստանի Դաշնությունում ենք ապրում։ Տանը բոլորս խոսում ենք հայերեն։ Մանկապարտեզ հաճախել է 3-3.5 ամիս։ Այնտեղ սկզբից միայն հայերեն էր խոսում։ Անկամ ոչ մեկ չէր հասկանում, նա ինչ էր խոսում։ Հիմա չի հաճախում մանկապարտեզ տանն է, տատիկի հետ։ Ու տատիկն էլ հիմնականում հայերեն է խոսում։ Լինում է, որ նաև ռուսերեն է խոսում, բայց երեխեն հայերեն անգամ մի բառ չի կարողանում ասել անգամ երբ մենք մի հայերեն բառ ենք ասում, որ մեր հետևից կրկնի, ինքը акցենտով է խոսում։ Հիմա հարցս հա-, հույս կա որ երբևիցե տղաս կխոսի հայերեն եւ մենք ոնց հոգնենք նրան որ սկսի հայերեն խոսել ավելացնեմ որ մուլտիկներ նայում է օրվա մեջ 2-3 ժամ ռուսերեն լեզվով բակում ռուս երեխեքի հետ չի խաղում շփվում է միայն հայերի հետ Մեր մայրիկի հարցին պատասխանել է Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանը։ Նախ ամենաառաջինը, որ օրվա ընթացքում 2-ից 3 ժամ մուլտֆիլմեր նայելը դա բավականին շատ է 3-6 տարեկան երեխայի համար, ընդհանրապես ինքը պետք է ֆիլմ մուլտֆիլմեր չնայել կամ եթե նայում էր ուղղակի 30 րոպե պիտի նայեր, զբաղվածություն դա պիտի լիներ, դա չափազանց շատ է, բայց այս դեպքում եթե իրենք պիտի ապրեն Ռուսաստանում, այսինքն միջավայրը ամբողջովին ռուսերեն է, ռուսախոս մարդիկ են լինելու, այս դեպքում արդեն ու ինքն էլ արդեն խոսում է ռուսերեն, այսինքն պետքա հստակ որոշեն, որ երեխայի հետ արդեն տանն էլ խոսեն ռուսերեն, որովհետև այս դեպքում արդեն իր մոտ խնդիր է առաջանում, որ ինքը ամբողջությամբ տիրապետում է ռուսերեն, բայց իրենց պահանջում են հայերեն, այսինքն իրան հավելյալ ստրեսի մեջ են գցում։ Այս դեպքում արդեն թող ինքը տիրապետի ամբողջությամբ ռուսերենի, տանն էլ խոսեն իր այդ ռուսերեն, երբ որ ինքը արդեն կդառնա մոտավորապես 5-6 տարեկան, այսինքն արդեն ավելի հասուն կլինի, այս դեպքում արդեն կարող են ֆավորեսնել հայերեն։ Այս դեպքում արդեն խնդիր չլինի, բայց հիմա ինքը տարիքով փոքր է ու այստեղ եթե ինքը որոշել է հստակ արդեն դոմինանտ լեզուն դարձել է ռուսերենը, պետքա շփվեն միայն ռուսերենի հետ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպեսին պիտի լինի երկլեզվակիր երեխայի միջավայրը, որ เป զի նրա մոտ չառաջանան խոսքային եւ կամ հոգեբանական խնդիրներ։ Եվ այսպես լոգոպեդ Մարիամ Պետրոսյանը խորհուրդ է տալիս ստեղծել միալեզու միջավայր եւ երբ արդեն երեխան բարակապակցություններ ու նախադասություններ կկարողանա կազմել, հետո նոր մյուս լեզուն սովորեցնել։ Սակայն եթե փոքր տարիքից երեխան միաժամանակ սկսում է լսել երկու լեզուն էլ, ապա եւս ընդունելի տարբերակ է։ Նրա խոսքով ուղակի պետք է մաքուր պահել լեզուները չխառնել իրար, մի բառը մի լեզվով չասել, մի բառը մյուս։ Կարող եք նաև միջավայրի անձի տարբերակում անել։ Օրինակ դրսում միշտ խոսեք ռուսերեն, տանը հայերեն, տատիկը միշտ խոսի ռուսերեն, մայրիկը հայերեն։ Այդ կերպ հեշտացնում են երեխայի համար, որ เป զի լեզուները տարբերակելու եւս մեկ օգնող հանգամանք լինի։ Միջավայր անձ նշում է լոգոպեդը։ Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի լոգոպեդ Լիանա Գրիգորյանն էլ ընդգծում է երկլեզվության դրական կողմերը լեզվաբանության տեսանկյունից լեզվաբանների տեսակետից եթե նայենք, ինչքան վաղ է երեխան սկսում սովորել լեզուն, այնքան ավելի լովին կտիրապետի, քանի որ եթե վերցնենք ծնոտի դասավորվածությունը, երեխան ինչքան շուտ է սկսում սովորել երկրորդ լեզուն, այնքան իր ծնոտը ավելի ճկուն է լինում, այսինքն հնչյութային տեսակետից, ֆոնետիկ տեսակետից ավելի հեշտ է յուրացնում տվյալ լեզուն։ Ինչքան ավելի ուշ է սկսում յուրացնել, այնքան հավանականություն կա, որ ամբողջությամբ այդ լեզվի հնչյունների ելևեջներին լիովին չի տիրապետի։ Դրական կողմն էլ դա է, ու ինչքան լեզու իմանա, այնքան ավելի զարգացած է, ավելի կոգնիտիվ ֆունկցիաները ավելի ակտիվ ու արագ են սկսում աշխատել, բայց ամեն ինչ անհատական է ու կախված է տվյալ երեխայի ընտունակություններից, հնարավորություններից, այդ ամենը պետք է հաշվի առնել, նոր արդեն մտածել անհրաժեշտություն կա երկրորդ լեզվի մտցնելը տվյալ երեխայի ցուցականի մեջ։ Երկլեզվության թեմայով Արցախի մայրիկների ակումբում անցկացրած մեր հարցման ընթացքում մայրիկներից մեկի հարցն ենք առանձնացրել։ Նարինե Գրիգորյանը գրում է, որ իր դուստրը ծնվել է Ֆրանսիայում, սկսել է խոսել ուշ 2-2.5 տարեկանում։ Տանը խոսում են հայերեն, սակայն 3 տարբեր խոսվածքներով՝ Արցախի բարբար, Գյումրվա բարբար ու գրական հայերեն։ Արդյունքում երեխան հիմնականում խոսում է Արցախի բարբարով բայց Բալիկի միակ ընկերը ռուսախոսը եւ Բալիկն էլ է սովորել մի քանի բառ եւ բառակապակցություն ռուսերենով։ Այժմ երեխան 3 ու 7 տարեկան է եւ հաճախում է ֆրանսիական մանկապարտեզ ու ֆրանսերեն եւս ընդամենը մի քանի բառ գիտի։ Բալիկի մայրիկը գրում է, Բալիկի մայրիկը գրում է. Ինձ անհանգստացնում է այն, որ հայերեն նույնպես վարժ չի խոսում, նախադասությունը լավ չի կազմում։ Շատ հաճախ չեմ հասկանում ինչ է հարցնում։ Ուզում եմ իմանալ դա լեզուների շատ լինելու պատճառով է, թե ինչ որ ուրիշ դժվարություն կա։ Մայրիկի հարցին լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանն է պատասխանում ինքը լսում է հայերեն, բայց հայերենի բարբարներով։ Արցախի բարբարը բավականին տարբերվում է Երևանյան բարբարի հետ ու այս դեպքում ու նաև Գյումրու բարը բառնա տարբերվում, ու այս դեպքում եւս իր մոտ խառնաշփոթ է լինում, որտեղ մի բառը տարբեր ձևերով եւ հաջողությամբ են արտաբերում, խառնաշփոթը առաջանում։ Բացի դա ինքը շփվում է ռուսերեն իր ընկերոջ հետ եւ գնում է ֆրանսական մանկապարտեզ, որտեղ լսում է ֆրանսերեն։ Այսինքն սա չափազանց շատ լեզուների խառնաշփոթություն կա, ու այստեղ ելի հստակ մի բան պիտի որոշեն, որ եթե խոսում ենք հայերեն, ուրեմն պիտի ամբողջությամբ զարգացնենք երեխայի խոսքը հայերենի մակարդակում ու մեկ բառ բառով սկսենք խոսել լինել երեխայի հետ, եթե խոսում ենք ֆրանսերեն, ուրեմն արդեն պիտի դադարեցնենք հայերեն օգտագործումը, որ ամբողջությամբ ինքը դիրապետի ֆրանսերենի, հետո երբ որ մի քիչ մի փոքր մեծանա, արդեն նոր հավելել կարող են ներկայացնել հայերենը։ Այսինքն հստակ պետք է այստեղ ամենակարևորը այս բիլինգվիզմի դեպքում, որ ծնողը որոշի մեկ լեզու ընտրի, որը որ երեխան ամբողջ օրը լսելու է եւ իր ամբողջ ընթացքում ինքը օգտագործելու է։ Եթե լինում է տանը 3 ժամ եւ օրինակ 7-8 ժամ լինում է մանկապարտեզում, բնականաբար ինքը ամենաշատ լսում է ֆրանս ֆրանսերեն ու այստեղ եթե ինքը լինում է 8 ժամ ֆրանսերեն է լսում, այս դեպքում արդեն երեխային համար դիսկոմֆորտ վիճակ է, որ ինքը հայերեն գիտի ու ֆրանսերեն չգիտի ու իրանից ինչ որ բաներ են մանկապարտեզում պահանջում, որ ինքը չի դերապետում կամ չի հասկանում։ Լոգոպեդ Մարիամ Պետրոսյանը շեշտում է. պետք չէ երեխային անընդհատ ասել հայերեն այդ բառը, սա է ռուսերեն սա։ Երեխաների մոտ լեզվազգացողությունը լիարժեք զարգանում է 5 տարեկանից հետո եւ պետք չէ երեխային ծանրաբեռնել թարգմանությամբ։ Մինչև 8 տարեկանը երեխան կարող է ցանկացած օտար լեզու յուրացնել մայրենի լեզվի նման, եւ այդ տարիքում 3-4 ամիսը լրիվ բավարար է լեզվակիր դառնալու համար։ Անհրաժեշտ է ճիշտ խոսքային միջավայր, կենթանի շփում, այսինքն մարդկանց հետ շփվելով, խաղալով սովորի, ոչ երբեք անկենթան էկրանից։ Մարիամն այսպես է գրում իր էջում. Իզուր մի տանջեք երեխաներին, տարիներով օտար լեզվի դասերի տանելով, ամեն ինչ հեշտ է ու պարզ, միայն թե հետևողական լինենք։ Նրա հետ համակարծիք է լոգոպեդ Լիանա Գրիգորյանը է, եթե ընտանիքում ծնողները խոսում են այդ երկու լեզվով լովին տիրապետում են ու երեխան միջավայրում լսում է, այդ պարագայում ավելի հեշտ կյուրացնի երեխան։ Իսկ եթե դա արվում է համակարգչի կամ հեռախոսի միջոցով ու երեխան դա մուլտիկների կամ տարբեր հաղորդումների միջոցով է սովորում, հետո բերում է մտցնում իր առօրյայի մեջ, դա լինում է հիմնականում ինչ որ ֆրազաներ, որ երեխան տեղայնացնում է։ Չնայած երեխաները բերում են իրավիճակային, բերում են համապատասխան տվյալ ֆրազաներ օգտագործում են, բայց մի միևնույնն է այն չի բերում ընդհանուր որպես լեզվի իմացության, այսինքն որպես հաղորդակցման լիովին տիրապետելու միջոց, լիովին այն չի զարգանում։ Երկլեզվությունը երկկողմանի գործընթաց է։ Կարևոր է եւ ծնողների ճիշտ մոտեցումը, եւ երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները։ Առավել մանրամասն լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանն է բացատրում։ Երբ որ երեխան լսում է մի խոսք, ընտանիքում լսում է հայերեն եւ գրում է մանկապարտեզ լսում է ռուսերեն, այստեղ իր մոտ արդեն այդ հարցը առաջանում, թե ինքը որ լեզվով պիտի խոսի։ Բայց ոչ բոլոր երեխաների մոտ է այդպես լինում, այսինքն բոլորին չի սպառնում այդ խնդիրը, առանձնահատկություններից է կախված։ Հնարավոր է երեխաներ, ովքեր կարողանան եւ խոսել ռուսերեն կամ եւ հայերեն կամ եւ անգլերեն միաժամանակ, բայց երեխաներ կան, ովքեր ունեն այդ առանձնահատկությունները եւ այս դեպքում արդեն իրենց մոտ խառնաշփոթ է առաջանում, ու այստեղ առաջանում մի շարք խոսքային խնդիրներ, դրանք են ընչարտաբերման խնդիրները, խոսքի ուշացումը առաջանում, քերականական կառույցների սխալ գործածությունը լինում իրենց մոտ, առողանական խնդիրներ ունենում։ Այսինքն այստեղ մի շարք խնդիրներ կարող են առաջանալ կախված երեխայի առանձնահատկություններից։ Երբ սխալ երկլեզվության հետևանքով երեխայի մոտ առաջանում են խոսքային խնդիրներ, որին զուգակցված են այլ վարքային կամ հոգեբանական խնդիրներ, ըստ Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնի լոգոպեդ Լիանա Գրիգորյանի, շատ ավելի դժվար է լինում երեխային օգնելը ունենք բավականին շատ դեպքեր, երբ ծնողը գալիս է ու ասում է մեր երեխան օրինակ ավելի շատ խոսում է ռուսերեն, քան հայերեն, այն դեպքում որ ռուսերենը ոչ թե ճիշտ նախադասություններով, այլ ինչ որ ֆրազաներ է, այսինքն ռուսերենին անգամ լեովին չի դիրապետում, քանի որ էլի ինքը սովորել է դա ոչ թե իր միջավայրից, այլ սովորել է համակարգչից ու հեռախոսից։ Դրա համար կարա բերի ինչ որ խնդիրների, հատկապես եթե երեխան ունի զուգահեռ այլ խնդիրներ, բացի երկլեսվությունից, այսինքն ունի նաև մտավոր խնդիրներ կամ վարքային տարբեր խնդիրներ այդ բարակ հետագայում բավականին դժվարացնում է աշխատանքը, քանի որ պետք է նաև ծնողի հետ որոշենք, թե որն է ավելի հետագայի համար, երբ միջավայրը կարողանալու է ծնող ապահովի համապատասխան միջավայր, որտեղ երեխան պետք է օգտագործի այդ լեզուն։ Եթե ջավայրը ապահովում է, ապա կարանք նաև դոմինանտ լեզուն որոշենք ու այդ լեզվի վրա ավելի շատ շեշտը դրվի, որպեսզի երեխան ավելի շատ լսի տվյալ լեզուն ու սկսի հաղորդակցվել տվյալ լեզվով։ Երկլեզվության թեման շատ արտիական է այսօր հայերի համար, քանի որ մենք ունենք մեծ սփյուռք եւ դրսում ապրող հայերի մեծ մասի համար շատ կարեւոր է երեխայի հայերենով խոսելը։ Լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանն այս հարցին է նաեւ անդրադառնում երբ որ լինում է այնպես, որ ծնողները ապրում են այլ երկրում, մեր հայերը ապրում են այլ երկրում ու փորձում են պահպանել այդ հայկականը, երեխայի հետ խոսում են հայերեն, բայց ընդհանուր միջավայրը լինում է այլ լեզու ու այստեղ շատ եմ լինում այդ այդպիսի դեպքեր, ես անհատական խորհրդատվություններ եմ անում, որ բոլորը ասում են, որ խնդիր կա, որ երեխան չի խոսում կամ ընդհանրապես 1-2 բառ է օգտագործում։ Բավականին շատացել է ու այստեղ միակ տարբերակը նա է, որ ծնողը պետք է որոշի հստակ մեկ լեզվով խոսի երեխայի հետ ու շատ կարևոր է ընտրել լեզուն, որը երեխան ամբողջ օրը պիտի լսի։ Այսինքն այնպես լինի, որ եթե օրինակ ինքը անգլերեն է լսելու ամբողջ օրը, ուրեմն հստակ պիտի լինի բոլոր ամեն բոլորը պիտի խոսեն անգլերեն։ Եթե հայերենն է, ուրեմն պիտի ամբողջությամբ երեխան տիրապետի հայերենին, դրանից հետո արդեն կապակցած խոսքը զարգացած կլինի, արդեն այս դեպքում նոր կարող են մտցնել երկրորդ լեզուն։ Լոգոպեդ Գոհար Հովանիսյանը մեկ ընտանիքում ապրող երկու երեխայի օրինակով բացատրում է, թե ինչպես են տարբեր երեխաներ ընկալում երկլեզվությունը օրինակ ընտանիքում լինում է երկու երեխա, մի երեխան խոսում է միանգամից 3 լեզվով, մյուս երեխան չի կարողանում ընդհանրապես խոսի, որովհետև իր մոտ առաջացել է խառնաշփոթ։ Այսինքն, այստեղ կախված է երեխայի առանձնահատկություններից, թե ինչքանով է ինքը կարողանում ընդունել, ընկալել եւ վերարտադրել։ Իսկ մյուս երեխայի մոտ ստացվել է ու այսինքն այնպես է, որ բոլորին չի վերաբերվում, որ եթե միանգամից միաժամանակ երկու լեզու լսի, իր մոտ կառաջանա այդ խնդիրը։ Եթե նկատում ենք, որ երեխան երկու լեզվով էլ կարողանում է խոսել, նկապակցված խոսքը զարգացած է, նախադասությունները խոսում է, հարցերին պատասխանում է, հարցեր տալիս է երկու լեզվով էլ, այսինքն այս դեպքում ինչ որ վախենալու խնդիր չկա։ Բայց եթե նկատում ենք, որ երեխայի մոտ առաջանում է խոսքի пассивությունը, այսինքն ինքը չի խոսում, մեկուսանում է, հարցերին չի պատասխանում կամ ընդհանրապես խոսք չունի, այս դեպքում արդեն պետք է որոշել մեկ լեզվով խոսել, որբիսի երեխայի մոտ զարգանա խոսքը։ Լեզուների ներմուծման մեթոդների մասով մեր երեք լոգոպեդներն էլ համակարծիք են, այն պետք է լինի բնական միջավայրում շփման ու խաղերի միջոցով, այսինքն չի խրախուսվում երեխայի կյանքի առաջին տարիներին նրան ուսուցողական ծրագրերով ծանրաբեռնելը։ Ընդհանրապես փոքր տարիքում շատ ծանրաբեռնելն էլ չի ճիշտ, ավելի լավ է երեխան իր բնականոն հնով զարգանա, ոչ թե ծնողը ինչ որ հա փորձի ավելի շատ տալ, քանի որ դա այն տարիքն է, որ երեխան պետքա նաև ժամանակ ունենա խաղա։ Ես դրա համար եմ ասում, ինչքան դա լինի բնական միջավայրում, այսինքն ոչ թե հատուկ մծվի երեխայը, այլ տվյալ շրջապատում խոսեն ծնողները խոսեն, շրջապատը խոսի տվյալ լեզվով, աստիճանաբար երեխան սկսի յուրացնել այդ լեզուն։ Նման պարագայում առանց խոչընդոտների երեխան կսկսի երկու լեզվով խոսել։ Այդ պարագայում ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ եղբայրիներս այսքանն էինք պատրաստել բիլինգվիզմի թեմայով։ Հուսամ օգտակար եղանք։ Իսկ մենք կրկին կհանդիպենք Գալիք Կիրակի հանրային ռադիոյի եթերում։